Bai, eta e, tendentzia bat aurrikusi ginuen nomen lagazkenean e, boska konsultatibuen e, bidez, konfirmatu zen lehen bozken arabera uh, eh, udabezi untan eh, horiek uh, aldeko iritzia aristela nagusitzen eta barda, da, uh, bardozeko eskoetxeko bozkarekin gainditu dugu uh, errien erdia uh, elep behi horren alde beraz gaur egun reiten alda legezko bibaldintzak uh, beteta elduden uh, urte aseran martxan jarriko dela elep bezia erri elkarro bakar bezia gure iduriko errespetu oso zere utzi behar zirefoska horiek bukatzen Eh, txalotu baino lehen, uh, eh, berreita amar bat egik behar dut eh, eman, eta dena den bateraren gisa, asieratik egan genuena, guri duriko gehiengo kualifikatu bat lortu behar da, olako proiektuen plantar nertzeko, naiz eta legiak erdia eh, eskatu, gehiengo zabalago batekin, uh, osatu behar direla olako egiturak, indar gehiago emaiteko, sortze den diturari. Nek erango nuke ondoko urratxa deanik, uh, eh, ase dela autetxen kontseluko bilkuraen inguru hortan, bada hor orain beharko da, susen uh, zer diartzen egitura behi uni, kompetentzi arloan, fiskalitatea, beraz, gobernantzaz eta erregularki etorri diren gai horiek azker aste eta hilabetetan argitu direnak autetxen gontxeduko lanari esker, orain estatutuen uh, idazketa lanetan eh, hasiko uh, bai ikusi beharko da, egazki zer eh, sartzen dugun uh, masina hortan, eh, gure egielkako bakar uh, untan. Beraz, kreston lan badugu, jakinez, epeak oso motzak direla, ortarinen lehenian horiek oro argituak izan behar baitira, prefetak undarian emaiteko uh, Euskal egielkakoa.